بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو تلاتكو sha آه، uku الثانية هجرة يو hijira yau dubu ɗaya da miladiya kuma ashirin da shida wata na goma sha biyu dubu biyu da ashirin da uku wannan shine majalisinmu na nawa kenan goma sha biyar goma ne Na. wannan shine majalisinmu na goma cikin karatunmu na al'aqidatu tahawiyya to Allah maraukin sarki mana jagora yau za mu fara daga inda malam ya ce وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون هكذا نبا نعم العلامة الطهاوي وأهل الكبائر waɗanda suka yi manya-manyan laifuffuka wadda ake ce musu kaba'ir ma'abota manya-manyan laifuffuka kuma sun rasu ba su tuba ba min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in nari la yukhalladuna ba za su dawwama a cikin wuta ba amma yace idan matu in dai sun rasu wa hum muwahhiduna haka ne ba alhali suna masu kadaita Allah kenan ba su tuba ba amma sun mutu ne da tauhidi kenan wa illam ibina, ta'ibina da basu tuba ba bada an laqullaha bayan da suka hadu da Allah arifina alhali masu sanayya wane ne Allah subhanahu Ta'ala da haƙoƙinsa wahum alhali kuma su ɗin ko kuma mu ce wahum su waɗanda suka yi kaba'ir ba su tuba ba sun rasu amma suna da tauhidi fi mashi'atihi suna karkashin mashi'an Allah wa hukmihi da kuma hukuncinsa. Ha, mashi'an Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa, farko mashi'a shi ne abin da Allah ya ga dama shi ne abin da zai yi musu? Hukumihi kuma abin da ya ga dama ya hukunta bayan da ya ga dama kenan. Shi ne, in sha'a, ghafara lahu, maka ne ba? in ya ga dama zai gafarta musu ya yafe wa afa anhum ya yafe musu laifin da suka yi bi fadlihi da falalarsa ne kenan Allah subhanahu wataala in ya yafe ga mutum falala ce haka ne ba kai in an ce maka mutum uku ne ka yi musu jarabawa to dole ne kowa ka bashi maki yadda ya rubuta haka ne ba dole ne ka yi adalci ba to amma Allah subhanahu wataala shine yayi ka mutum uku su yi laifi kaba'ir su mutu ba su yi tuba ba ba tuba ba Allah in ya ga dama waɗannan biyu zai ce musu ku ji aljanna ce kai ka je wuta ka yi laifi ba laifi Allah wa zai kama shi kuma in yayi haka daidai ne mai adalci ne ai ga ka yi laifi Ko kai ma yanzu ɗalibanka uku a makaranta a kilas ɗinka sun yi maka laifi, biyu ka yi musu bulala, ɗaya ka ce tafi, sabida wa ɗalibanka ne ba. Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka in ya ga dama zai yafi in ya ga dama kuma zai kama mutum. Kama zakara haka ne ba? Kamar yadda ya ambata azza mabuwayi wa jalla mai mai girma yadda kamar yadda ya ambata fi kitabihi a cikin littafinsa wa yaghfiru ma duna zalika wa yaghfiru Allah yana gafarta ma duna zalika abin da ke kuma bayan ashirk liman yasha haka ne ba ga wanda ya ga dama wa in sha'a kuma in Allah ya ga dama azabahum zai azabtar da su finnari a cikin wuta bi adlihi da adalcinsa ne saboda gashi yayi laifi mutumin an kama shi da laifi to Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada thumma kaga dai wasu sun shiga wutan wasu an yafe musu waɗanda suka shiga wutan thumma yukhrijuhum minha Allah zai cire su daga wutan bi rahmatihi sabida tosayinsa da tosayinsa ne zai fidda su daga wutan wa shafa'ati shafi'in da kuma ceton waɗanda aka ba su daman yin ceto min ahli ta'atihi daga ma'aboci biyayya ga shi Allah kenan waɗanda za su yi a ah, shafa'a keton wala yashfa'una illa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izini ya wato wadanda za su yi Allah ya yadda ya ba su izinin wadancan kuma Allah ya yadda kuma ya ba da izini a musu keton shine ba al-imam abubakar ibnu abi dawuda wa qul yukhrijullahu al bi fadlihi minan nari أجسادا من الفحم تطره حكنبة على نعم أنت كمان أما ذاك يتناوى نعم وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطره آه. عبارة ديبة يتشي الله زي فد وسو wuta سوسون ƙone su sun zama sai a zubar da su cikin ruwa wadda za su rayu a cikin kuma sanadiyar wannan ruwan sai a saka su aljanna aga wannan aƙida ce wadda ƙur'ani da suna sun tabbatar da haka dole ne mutum ya da wannan shine in sha'a in sha'a hun fi an-nar bi'adlihi thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa shafa'ati shafin, shafiina min ahli ta'atihi thumma ya ba'athuhum ila ila jannati sai Allah ya tura su zuwa aljannashi. shi wadhalika wannan kuma faruwan haka kenan abin da yasa haka ya ta faru bi anna Allah ta'ala shi Allah madaukin sarki maula ahli ma'rifatihi maula shine majibincin ahli ma'rifatihi ma'aboci sanayya gashi kenan wadanda sun san shi akwai akurin kuma wannan na'am na'am tawalla ne to shikenan tawalla ya so ahla ma'rifatihi waɗanda sun san shi sani na gaske na kadaitawa walam anan mana da yake nufi ba in dai ka je lahira da tauhidi kenan kai ka san hakkin Allah to Allah shi majibincin al'amuran waɗanda sun kaɗaita shi kenan duk da dai sun yi laifi har ya saka su wutan amma daga baya ya cire su wadda ya ga dama zai ce to tun da dai kun yi laifi ku da wama cikin wuta walam majalhum kuma Allah bai yi su ba su mutanen nan fiddaraini a duniya da kuma lahira ka ahli nukratihi irin mutanen da ya ƙi su shi Allah saboda shirkan su haisu wadancan alladhina Habu, waɗanda suka tambaɗe min hidayatihi daga shiryarsa ba su samu shiryarsa ba kenan walam yanalu ba su samu ba min wilayatihi daga jibintansa ko da kaɗan Allahumma ya Allah ya waliyal islami ya majibincin musulunci wa ahlihi da musulmi tabbitina alal islam Allah ka tabbatar da mu akan musulunci da imani hatta nalqaka bihi har mu je mu riske ka tare da wannan imani da musulunci kaga wannan daga karshe malam addu'a ne yayi saboda ya ga al'amuran nan sun yi girma mun ji wannan bayanin ba tamam to anan akwai matsala daya wadda ya kamata mu ɗan yi tsokaci a kai shi ne inda shi ce finnari layu halladuna haka ne ba wannan matsalan za ka samu alhululu finnari dawwama a cikin wuta ba kafirai za ka samu za a ce za su dawwama a cikin wuta musulmi ma in yayi wani laifin man katala mu'minan muta'ammidan fajazawuhu khalidan fiha to malamai sun tattauna shin me ake nufi kenan musulmi wadda an ce ba zai dawwama a cikin wuta ba in dai ya je da tauhidi kuma shine an kiraye shi da mumini ha ko kuma musulmi kuma an ce zai dawwama a cikin wuta shine anan alu shaykh salih al'allama salih ibn abdulaziz ali shaikh ya yi tsokaci ana ya ce alhululu finnari nau'ani nau'i biyu ne ya ce akwai hululun Amadiyyun wa hululun Abadiyyun. hululun amadiyun ila ajalin dawwama na tsawo zuwa wani lokaci da kuma dawwama na dindindin sabida ya ce alkhuludul amaliyu na lokaci na tsawon lokacin nan wallazi ta Allah bihi ahlal kaba'ir shine wanda ka je Allah yana wa waɗanda sun yi manya-manyan laifuffuka ya ce za su dawwama ko a cikin wuta abuna ko daga ƙur'ani ko daga sunna ka samu alkhuludu kuma kan musulmi mun ji wannan ba wal khuludul na dindindin al mu'abbad shine ne wadda Allah ya yi alkawari ga kafirai da mushrikai. To daga na farko shine sai malam ya kawo ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajzahu jahannam khalidan fiha. Yace wannan hada fa hada khuludun walakinahu khuludun amadiyun. Yace wannan dawwama ne ana nufin na tsawon lokaci ma'ana zai dade daɗin daɗewa a cikin wutan kenan wa qad yakunu muksan tawilan mu'abbadan kuma zai zama zai yi ya zama na dandandan amma wannan na farko na menene ba wai dindindin ba tsawon lokaci da mutum zai yi a ciki za ta yi tsawo sosai matuka na biyu kuma alkhuludul abadiyyu finnari nari lil kufari ga kafirai ne kamar inda Allah subhanahu ta'ala ya ce kuma ya sallaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama ce khalidina fiha abada haka ne ba khalidina fiha abada ne haka cikin suratul ahzab ce inna allaha kafirina wa a'adda lahum sirra fiha abada kaga ita khulud ne saboda nan yace alqur'ani ya bambanta saka khulud abadi amadi in dai khulud abadi ne yawanci kawo sai ya hada ba da wannan ba sai malam ya ce wannan matsala amal saboda rashin bambance da tantance sanin su ne hawashi ce ce su wato fita da bakin da sunna sai su ga mutai laifi ka ce khalidun to ai khulud goma a cikin mun ji bayani bambance tsakanin wurin nan yana da matuƙa c'est mal والصلاة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من تا وعلى من مات منهم ونرى الصلاة muna ga ma'ana mun yadda kuma mun ɗauka a matsayin mu ne ra'ayu shi ne fahimta ba wani rassalata muna da fahimta da aƙida na yin sallah halfa kulle barin a bayan duk wadda ike shi mai biyayya ne ga Allah wa fajirin da kuma wadda ike mai sabo ne ga Allah min ahlil qiblati cikin musulmi wannan zai ka fassara shi min ahlil qiblati daga musulmi mun ji wannan bayanin ba wa alaman mata minhum kuma wadda ya rasu daga cikin musulmin shi kuma za mu tsallace shi kenan za mu yi mushi sallah na mamaci inda ya rasu kenan za mu sallace shi inda ya tabbata shi musulmi ne ba mu ga wani abu tare da shi wadda za a ce mutumin nan ba musulmi ba ne ba to kaga akan wannan maiki sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hadisi ne wadda imam bukhari da imam ahmad sun ruwaici hadisin maiki sallallahu ne abdullahi bin umar manzon Allah sallallahu ya ce sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah sallu ku yi sallah khalfa man qala a bayan duk wanda ya ce la ilaha illallah wa sallu kuma ku yi sallah alaman kenan wa sallu ku sallaci man mata wadda ya rasu min ahli la ilaha illallah daga musulmi kenan mun ji wannan bayanin ba to anan ibnu abil izz al-hanafi yace ka sani Allah ya rahamce ka haddani yace zai yi ga mutum ya yi sallah bayan mutumin da bai san shi da bid'a ko fasikanci karara ba wadda za ta sa mutumin ya ke sallah a bayansa an babu zai yi sallah a bayansa wannan bittifaqil a immaci ne kuma ya ce ba sharadi ne na kabili man baka san aƙidarsa. ce ba sharadi ba ne ba kuma ba zai yi ka ce ka je ka tambayi shi limamin ya da shi ba ba zai yi ba kawai dai ce kai sallah khalfal masturi masturul hal yace kai sallah a bayan shi ko da yayi sallah a bayan dan bid'an da ke kira ga sa, ko fasike wadda fasikan shin shi zahiri ne har yanzu sallar shi lafiyayye ne yace in ji wannan ba in ya zama imam ratib hmm? kuma ya kasance in ba limamin nan ba ka san fasiki ne misali liman ne an san shi wannan limamin yana shan giya wannan limamin yana zina kowa ya sani kuma a anguwar ba masallaci sai wannan in ba ka yi a nan ba dai a gida za ka yi to wannan kai sallah a bayan shi ce mun ji wannan bayani ba sai ya kawo yace sahabbai ma sun kasance suna sallan juma'a da jama'a bayan sarakuna wadda suke a azzalumai ne suna yin laifuka kuma in sun gama sallah ba za su maimaita sallan ba kamar yadda abdullahi bin umar yana sallah a bayan hajjaj ibn yusuf al-thaqafi haka anas ibn malik haka abdullah bin mas'ud da wasu suna sallah a bayan sarki walid ibn uquba ibn abi mu'aytin to shi ko wannan sarkin yashrabul khamra giya ma yana sha wani lokaci ya ce ya yi musu sallan asuba raka'a hudu to asuba aka yi hudu ba wannan bane ba abin mamaki sun makala azidukum sai musu kara in kara muku ne abdullahi bin masu ce ma zil na ma kan mundul yau mafi ziyara ya ce to ai ba yau ba aka fara ana abdullahi bin masu ne ya faɗa to mun ji wannan ba saboda haka in dai ka ga liman mutane suna sallah a bayan shi lokacin sallah ta yi ba kawai ka yi alwala ka yi sallah kan ma ka kalli limamin ka yi gaba in kakka ce wannan dan ɗari ka ne ko wani ba ruwanka idan ya gama ya je ya yi wazifar shi kai ka yi gaba in sun shimfida wannan abin nan farin abin kai a gefe kai sallah sai kai gaba ba ruwanka da wannan abin ba za ta hana ka bin su sallah ba malam ya ce wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran haka ne ba wala nunazzilu ba za mu saukar ba ma'ana ba za mu wato fada ba ba za mu yanka ba ahadan wani a cikinsu minhum daga musulmi jannatan la nunazziluhu jannatan ba za mu saukar da shi aljanna ma'ana mu ce wannan dan aljanna ba wala naran ba za mu ce wannan dan wuta ba haka ne ba saboda wannan matsalar da mun yi magana akan ta ba mutum dan aljanna ne ko dan wuta ne Allah subhanahu wataala da yayi aljanna wanda yayi wuta shine zai ba da wato labarin wannan dan aljanna wannan ɗan wuta kuma Allah ko bai baka labari sai ta hanyar wa annabi haka ne ba sai ta hanyar annabawa mu kuma sai ta hanyar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne to tun da abu ya zama haka in dai mutum ya ce wane dan aljanna ne wane waliyi ne kawai tatsuniya ne ake yi kuma karambani ake wa Allah da manzon shi saboda ana cewa Allah gidan da ka gina wannan dan gidan ne ina ka samu wannan akwai ne babu wannan ko ka dace ka yi ƙarya saboda ba ka da dalili ne in ji wannan bayanin ai in ka yi ijtihadi alhali kai ba mujtahidi ba ne bi ma'anar ijtihadi da ilmi ko da ka dace da abin da yake daidai kai mai laifi ne saboda yanzu in baka san baka iya yadda za ka sa mutum allura ba za ka yi gesin ba za ka yi gesin ba to addinin ma haka ba a yin gesin in ka sani ka yi baka sani ba sai ka shuru mun ji wannan ba ba za a ce wani dan aljanna ba ba za a ce wani dan wuta ba sai ce kawai wannan fabi'a ko hali ko hasla in mutum ya yi za ta kafurtar da mutum kenan a yi gaba wani fa yana yin irin ta a'a mu ai ba akan wani muke magana ba muna magana kan abin da qur'ani da sunna suka fada saboda haka shi in ya ji wa'azin in yana so ya bari in baya so kuma ya ci gaba da abin da yake yi kai ba ruwanka innama alaikal sama Allah ce bi yuhli yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina mun ji wannan bayanan ba saboda haka duk wanda zai ce maka wani dan aljanna ko wani dan wuta wannan mutumin gwara ma tatso ne akan abin da yake faɗa wasu ko hana mafa su saya ba za ka za su ce eh, motan wani ma fa in ta taba ka za su ce wannan kuran eh, mota in ta taba ka za su ce saboda ta taba ka kai dan aljanna ne ko a gabarna ta yi yawa anan aljanna an mai da ita wani abu ne daban kamar wadda wasu za su iya baka tiketin da za ka shiga aljannan kai duniya lai sai dai wannan duka sharrin menene mummunan aqida fa ka san mummunan aqida za ta haifar da raina Allah hmm? za ta haifar da raina Qur'ani da sunna za ta haifar da raina manzon Allah baka gani ba mutakallimuna akan hadisin manzon Allah sun raina hadisi za su ce abin da kwakwalwansu ba ta fahimta ba in dai kwakwalwan ba ta ɗauka ba ko da hadisi ne ko da ƙur'ani ne za su yi tawili ba za su ce wannan ba haka ba ne ba me ta jawo musu haka wannan ba raina ƙur'ani da suna ba ne ba me ta jawo haka bidiya ce in ji wannan ba saboda haka bidiya sharri ne shi yasa malaman salaf mun sun san mutum dan bidiya ne za su ce wane eh kakku zauna tare da wane ko a majalisin in ya zauna ku wase haka suke cewa ba za su saurare ka ba wani man ya zo toshe kunnen shi zai yi gaba ya ce wannan dan bid'a ne haka su ba sa ba su iska haka ka rayu su amma yanzu fa yanzu an zama shinkafa da wake ne kowa za a ba shi dama ya shiga ya zuba guban shi ya yi ƙarya ya faɗi duk abin da zai faɗa kuma hakan ma abin da in ya faɗa mutane za su ce tab wannan abin sharri ne ba zai faɗa ba zai boye akwai ba cikin littafin shi ba zai faɗa ba saboda za a ce wannan abin in haka ne kafirci ne ba zai faɗa ba a sama sama ne zai faɗa saboda ko ahlul zahir ne su kuma kufar ahlul batin haka ne ba yan batini ya kenan malam ya ce wala na rassai fa'ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama haka ne ba menene ya ce a can wala بكفر أها ولا بنفاق أنا نساء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى أنا يسيبها ولا نشهد عليهم بكفر بذا مبارا شيدا كان كافرcin su ba wala bi shirkin ko kuma akan shirka ba mu ce wane mushrike ce ba za mu faɗa ba wala bi nifaqin akan munafincin su ba za mu bada shaida ba kenan akan mutum muayyan wane da ma lam yadhhar minhum muddin bai bayyana da daga su ba shay'un wani abu min zalika daga wannan shine daga kafircin ko shirka ko munafancin wa nadharu sara'irahum ila Allah ta'ala zamu bar asirin su ga Allah subhanahu wataala to kaga nan wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin wala nifaqin amma mutumin da haka ta bayyana tare da shi kuma bayan da an gano cewa wane munafiki ne yana munafunci yana musulmi munafunci kuma yana da baki wadda zai faɗa mutane su saurare shi to wannan dole ne malamai su faɗa amma kai ma yadda zaka faɗa irin wannan farko zaka duba shin abin da yake faɗa yana da tasiri ne ga mutane in ba ku yi magana ba akwai sharri bayan wannan ya tabbata kai din mecece wadda kake da ita na hujja wadda za ka yi magana ba rumus ba mm, karka ji rumus an ce ba su wani a'a su wani na ruwanka da su kana da hujja ne a aji a jarida ne ka gani shi yake bayani kaji kana da voice ɗin mun ji ko ya rubuta a cikin littafi ko ya faɗa a wani occasion mun ji ba amma kawai ka ji an ce wane ya ce kaza ko an ce wane ya yi kaza shi kenan ka hau mimbari za a ɗaure ka ba hmm, zai zo ya ce ina ina hujjanka shi kenan sai ka ganka kaman za ka sai a sit mai ta jawo haka kai ne ba ka da kan gado mun ji wani bayanin ba kuma ka sani a radul musulmi na hufaratun min hufarin nirani ne mutuncin ɗan uwanka musulmi tofa in ka fara magana a kan shi kamar ka zo ka saya a bakin rami ko rijiya wadda cikin wuta ne in ka yi kuskure za ka faɗi saboda haka in abu bai zama larura ba bai zama larura ba ba a lura da mutum in ji wani bayani ba kuma a dama ana duba yanayi kuma ana duba a da sauransu kasan wani rikicin wani zai je shiga wani rikici ne wadda shi ba shi da malakan da zai yi overcoming wannan abu ha wata matsala ne wani dan bida gashi ya faɗa kaji ka san ba daidai ba amma kai din kana da ka fahimci abin da ya faɗa yadda ya kamata eh za ka yi munakashin wannan abin ne tannan za ka fara magana a kai to in ba ka da ilimin da za ka iya magana a kan wannan abin da ya faɗa shiru za ka yi shiru za ka yi dole sai ka yi magana kai ba ruwanka ai mun ji wani bayani ba yawwa bi da magana akan mutane ba ba su malaman hadisi in sun ga za su yi magana jarh da ta'dil din nan sai ka je ka duba muqaddima na littattafan su irin maganganun da suke yi da ce wala nara sayf ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama illa man wajaba alaihi sayf wala nara ba ma ga as-sayfa amfani da takobi kashewa kenan ala ahadin kan wani min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama illa man wajaba alaihi saifu sai dai wanda takobin ta wajaba a kansa kenan mutumin wannan ɗaya daidai da hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la hilu dama muri'in musulmin illa bi ihda a wata riwaya la dama muri'in muslimin yashhadu an la illallah wa inni rasulullah إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ɗayan ukun nan shine abin da za ta sa a ɗauki takobi ko bindiga a kashe musulmi farko musulmin da yana da aure tukun ya yi zina kaji da sannan mutumin da ya kashe ɗan uwansa musulmi biyu sannan na uku musulmin da ya bar addininsa ukun nan shi ne inda za a kashe musulmi to Allah ya tsare imaninmu daga musulmi in ya kashe musulmi za a kashe shi amma musulmi in ya kashe arne ba za a kashe shi saboda arne ba a babu kafa'a a tsakaninsu amma shari'a za ta addabe shi za ta yi mishi wani abun da nan gaba zai shiga taitayin shi wani ma ba zai yi ba yace wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru haka ne ba wala nad'u alaihim wala ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة mala ya ce wala naral khuruja ba ma ga fito na fito ala yimmatina ga sarakunanmu ulati umurina da kuma waɗanda al'amuranmu take hannunsu wa in jaru ko da sun yi mana zalunci kenan sarki ko da ya zalunci ba za ka yi fito na fito ba saboda in kun yi fito na fito to wannan zaman da kuka rena ba za ku samu ba ka kalli abin nan a libya ka kalli sudan wannan duka sun ce ba sa son wannan sarkin ko ba ka bane ba an sarkin ya sauka ai amma ya aka yi kuma gashi nan yanzu libya ba su san inda suka kwana ba haka sudan yanzu kan su mutane sun manta da su su sun manta da su kowa musulmi in ya tashi ina zai tuna falasin za ka tana za ka ce to ga can arnana suna kashe musulmi falasin ba za ka ce to ai wannan su yan gari ne ai mutanen gari ne suke yi a tsakaninsu ko ba gaba ne ba me ta jawo musu haka fito na fito ga sarakuna ne kuma kai ka ce ba kwa son sarki ku tashi ku yi zanga-zanga wannan sunna ce na yahudawa asali dan gidan abin dan gidansu ne yayi abu lu'lu'a abin sunan shi kawo abu abin abdullahi bin saba ibn sauda shine farko wanda ya sunanta zanga-zanga zanga-zanga ba aikin musulmi ne na arna yahudawa ne hmm? a ce wannan ba ma son shi a yi zanga-zanga wannan ba musulunci ba ne ba to wala na duru alaihim sarakunanmu ba za mu yi musu muguwan addu'a ba wala na duru alaihim abinda mutane suke yi allai shi ne mushi mala ya ce wannan ba a firin musulunci ba ne mu ba za mu yi ba wala nan za yadan ba za mu fidda hannayenmu ba min ta'atihim daga biyayyen da muke musu wanara kuma muna ga a matsayin aqida ta'atahum biyayyen da za mu yi musu ta'atal ta'atal ta'atal haka ne min ta'atillahi azza wa jalla daga biyayyen da ake wa Allah ne farida farilla ce akan mu malam ya'muru bi ma'siya muddin ba su yi umurni da sabo ga Allah ba wa nad'u lahum muna musu addu'a bis salahi da gyara wal mu'afa da lafiya da zaman lafiya mun ji bayanin ba wannan shi ce aqidar musulunci jama'a sarki in yayi laifi shi kai kana da haƙƙi akan shi ba ko ba ka bane ba shi ma yana da haƙƙi akan ka to yanzu in mutum ya ki baka haƙƙinka kai in ka kika ba shi hakkin shi a lahira za a ce to tun da shi ma mai bayarwa shi kenan ku tafi a'a ya ce mushi to kai ba kai ma an yi maka assigning aikin da za ka yi ba kai kayi ne ba kai ba eh to shi ma bai yi ba kun zama daya ko ba ka bane ba shine wasu sarakunan Najeriya da sauran sunna in ba hankali ba wallahi wasu za su shiga aljanna saboda zagin da an yi musu ta yi yawa ne ya cinye kudin ku ba amma kun zage shi kun sine mai albarka har da iyayen shi ba ku bari ba gaba daya wani iyayen shi ba ba bari ba to a kiyama me zai faru sai ku shiga layi wallahi wani zai shiga eh mutum bai shirka ba ba saboda to ai kuma kuna da haƙƙi ba kuna so to ai shi ma zai tara naku kai kai mai zagi a karba wannan ma a karba wannan ma karba wani ya zo shi babu ma ya gama aikin shi na alkhairi kaf ya zama muflis masiyaci ne a lahira amma sarki ya ce wannan wani abin shi haki ya yi mana zage sai cewa sarki ba lada ba to a ɗauki zunubin sarki a labta mai ko ba ka bane ba gaskiya ne ba wannan saboda haka kai musulmi me ya kamata ka yi sarki ne eh, ni menene Allah yake so in yi kai mushi addu'a kawai kar yi mai zagi ka rabu da shi ka ce Allah ya shirye shi Allah ya sa ya daidai sai kai ka tafi abinka shi sarki ma za a ce ka ba su haƙƙinsu abin nan bai bayar ba shi ma za a kama shi a yi mai abin da za a yi amma wani yanzu a cikin takardan shi na abin nan hisabi sunan sarakunan da ya haddasa a zamanin shi kaf akwai saboda ba wanda bai zaga ba shi kuma ga ne ba ya tsine a wannan ya zage wannan uwar wannan bai bari ba uban wannan bai bari ba duka kuma aka bane saboda ka wallahi kai hankali wannan abin da kake gani a Najeriya jarabawa ne dama in Allah idan ahabba qauman ibtalahum Allah ya soka zai jarrabe ka ne to kenan kai musulmi wadda aka haife ka a Najeriya Allah ya soka ne yana so ya jarrabe ka ya baka ladan jarraba wannan in kaci ka san in ka duba wato exam da muke rubuta a Najeriya wadda Allah ya bamu tana da wahala ko babu tana da wahala amma exam ta yi wahala sakamako kuma in kaci. ci ko ba ka bane ba saboda ka ka biya hankali shaidan yana nan a gefenka kullum yana yana so ne ya rusa wannan abin da ka rubuta na jarabawa sannan abu na biyu ko mu ce shine wadda za mu rufe mu da ita al'a'immatu ya ladina manu atiyu allaha wa atiyu rasula wa ulil amri minkum kamar yadda lokacin da muke karanta akhdari mun yi bayani nan kasar da akwai president ne da akwai governor ba governor ba senator ba kowa sarakuna ne na musulunci haka ne ba to waɗancan sarakunan da suke a wancan zamanin su ma akwai laifuffukan da suka yi a wancan lokacin to kaga barnan ta faru to Allah zai kawo jarrabawa to sanadiyan barnan da ake yi a wancan lokacin sai waɗannan miyagun sarakunan sun zo suka mamaye kasar to da suka mamaye kasar hukunci da ƙur'ani da suna akwai ne babu yadda suka yi ma cikin yanzu a najeriya constitution ne haka ne ba sarakunanmu na gargajiya ba su da komai ba su da komai ba bar musu komai ba yanzu sarki ko na wannan garin ma hmm? his excellency in yana so me zai faru zai ce ya sa wani muwammawa suwa suka yi wannan sharrin waɗancan ne wadancan ne suka yi wannan sharrin saboda a gama da ku gaba ɗaya ne to waɗancan da suke aiki da ƙur'ani da sunna su ne asali sarakunan da musulunci yake cewa a yi musu biyayya a yi musu mubaya. amma wannan tsarin da muke kai na yanzu nan a zauna lafiya amma aiki ake yi menene mutane su karanta ƙur'ani da sunna su fahimce ta su yi bokon su shiga in sun samu dama musulmi duk inda kuka samu dama ku canja wannan kafircin ku cire ku saka musulunci wannan ita ce manufar karatun da kake yin nan da karatun da malamai suke karantarwa a masallaci duk malamin da bai da wannan manufar bai san abin da yake yi ba a najeriya ba wannan ita ce manufar karatun da kake yi ma ita ce a kawo jara ne asali su arnan ba sa so mutane su san haka amma wannan ita ce gaskiya a islamiyya ne a masallaci ne a gida ne a karantar kuma a wayarwa da yara da mutane kai abin da ake a kai din nan ba daidai ba to ya za a yi mutane su karanta su fahimta su shiga ai shi yasa ne su shehu wakar gumi da sauran suna ce a shiga boko a yi boko a shiga a yi abin a soja ne da wani duka a shiga saboda in kuna shiga tare da ilimin addinin wani lokaci za ku samu daman yin gyara kuma wannan shine gyaran da ake faɗa in gane wannan bayanin ba to amma yanzu sai ku ce to a mu wannan ba zai ba ka ga boko haram abin da suka jawo mutane in kun ce ba zai yi ba to da ku da su duk ba za ku samu zaman lafiya ba shi yasa a zauna a yi karatu ilimin boko da na addinin duka mutane su yi su da Allah duk lokacin da in ka shiga aikin gwamnati duk inda ka samu kanka menene za ka iya kawo na jara sai ka yi wani ta ce babbar manufan mun ji wani bayanin ba to saboda lokaci mu sai a nan darasin mu na gaba in mun zo sai mu dora daga inda muka sai to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk